Multai yogurtajoi estas sukerbomboi. Yogurto estas considerata kiel absolute sana. Ofte gi tamen havas multege da sukero. Avertas esploristoi lau actuala esploro en superbazaroi. Tio validas precipe por porinfana yogurtajoi cae bioproductoi. La causo por tio estas etso quiu servas principe por la sano. Iogurtajoi estas shatatai mangiajetoi por la lernea panuio au por la eta pauso inter la mangioi. Fine, la pridicigio de la lacto, quiu estas causata de lactacidae bacterioi, igas la aferon ege sana, cune? Precipe ce bio-iogurtajoi qui estas offertatai a parte por infanoi, lau britai esploristoi, la enhavo da sucero estas ofte tre alta. Compare mal ricai e sucero estas lau tio nur grecai cae naturae yogurtoi. La teamo de la Universitato de Leeds, en Britio, prilumigis pli ol naucent yogurtajoin kiwi estas haveblai en superbazaroi. Ce plei multai produktoi, la suker en havo, situis signife super pli ol quin gramoi en cent gramoi da jogurtajo. Nur ce unu el dec, gi estis mal pli alta, raportas la esploristoi en medicina faca giornalo. Ce por infanai jogurtajoi, La enhavo lautio situis ce prescaudec unu gramoi en cent gramoi, ce bioproductoi estis proximume dec tri gramoi, ce iogurtai desertoi estis pli oldec ses gramoi da sucero en cent gramoi da yogurtajo. Por comparo, unu sucer cubeto pesas proximume quar gramoin, tio estas proximume tiom, quiel culeretto da sucera grainetajo. Productoi kiui estas markitae kiel bio, estas consideratai de la consumanto ofte kiel la plei sana varianto, ilitamen tamen povas esti fonto de sucero, quio ne estas sufice perceptata. La samo validas por multai por infanae iocurtajoi, en lunch scatoloi, pri kiui gepatroi supposas, che ili tiel donus al sia idaro sanan producton. La resultoi de la Brita esploro estas transdoneblai ancao alla situazio en Germanio, clarigas medicinisto pri nutrajoi el Hamburgo, pri la datumoi. En Germanio, la declaro de la enhavo estas lauli ancorau pli malbona. Lau nature, Yogurto en havas nur lactoson, oni aldonas normalan sukeron por superschmiri la acidan guston. Tiu acidezzo resultas el lacta acido, kiu estas produktata de vivantae culturoi en la yogurto. Giuste estas tiui microorganismoi, kiui igas tiun lactoproducton tiel sana, por stomaco cae intesto en bioproductoi ili aperos ofte je pli grandai quantoi. Tio povus esti la causo por tio, che al tiai productoi estas aldonata pli da contra la acida gusto. Laula cun autorino de la esploro, la forte zucchero-mita contribuas al tropezo cae al problemoi pridentoi tio lau si estas fatala, precipe pro tio, char tiai productoi estas consumatai de infanoi, ecce tute etai infanoi. Yogurto ja enhavas gravain proteinoin, calcion, cae vitaminon bo dectu, sed ancao ofte tiel grandain quantoin da sucero, che iam unu porzio covras la duonon de la recomendata taga doso.